i dobro. Drage slušateljice i slušatelji, ja sam brat Petar Krešo iz Franjevačkog svjetovnog reda, mjesno bratstvo Kaptol. Vi slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu. Ove godine smo ušli u godinu vjere. Što godina vjere znači za svakoga od nas? Što nam ona treba donijeti? Što nas ona treba pobuditi? godina vjere počela je 11. listopada ove godine, u 50. godišnjici početka koncila. 20. godišnjica katekizma katoličke crkve. A papa Benedikt XVI je proglasio godinom vjere kada ćemo svi i oni koji su već napredovali u poznavanju vjere u svom životu, a osobito oni koji su na putu da sve bolje poznaju čitav svoju vjeru, a osobito prema katekizmu katoličke crkve koji ima oko 700 stranica vjerovanje apostolsko, moral, liturgija, molitva, sve to koji ćemo svoju vjeru jače zaživjeti i drugima prenijeti. A svršit će godina vjere sljedeće godine na Krista kralja, posljednja nedelja crkvene godine. Ja ću samo reći odakle taj naslov godina vjere. Papa Ivan Pavao II, sada već blaženik, je prije toga napisao Fidei Donum, dar vjere, a Papa Benedikt XVI uzima porta Fidei. To je iz dijela apostolskih evo 27. redak kada se Barnaba i Pavao vraćaju s prvog apostolskog puta i priopćuju u Antiohiji vjernicima, evo piše kad stigoše, sabraše crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima, dvotočka, da i poganima otvori vrata jere. Znači mi smo postali apostoli ne samo za židove, nego za cijeli svijet i trudit ćemo se da svuda zasadimo vjeru. Oni su počeli na toj porta Fidei, kako počinje enciklika Benedikta 16 vrata vjere da šire. I svi koji su do danas i do sudnjeg dana nanovo zaživjeli vjeru, žive godinu vjere, a sada je papa zaželio da na poseban način ova naša godina bude zaživljena vjera drugog Vatikanskog koncila, vjera kršćanskog nauka katoličke crkve i cijela vjera i u svećenicima, biskupima, redovnicima, lajcima, svi, a i ljudi koji još traže da počinju da im Bog povjeri put, da i oni do vjeru Boži dođu, a da mi ne kompromitiramo slabim e, svojim životom. Evo to. Na 20. godišnjicu drugog Vatikanskog koncila održana je bogoslovska tribina i izdana jedna knjižica kršćanske sadašnjosti 1984. koja nosi naziv Jeke jednoga koncila. Prvi članak, prvo predavanje u toj knjižici nosi naziv Evangelizacija Europe. Autor je Franjo Kuharić. I ono što se meni učinilo vrlo zanimljivim, posebno govoreći o današnjoj godini vjere, o novoj evangelizaciji koju Papa Benedikt XVI promovira i o kojoj toliko se govori, pročitat ću samo kratke dijelove iz tog pisma kardinala Franje Kuharića. Simpozij biskupa Europe jest organizam koji priprema Vijeće biskupskih konferencija Europe, a to je vijeće ustanovljeno poslije koncila. Ove godine simpozij imao temu evangelizacija Europe. Mogu reći da je to zapravo samo pristup toj velikoj temi. Na simpoziju je sudjelovalo nešto preko 70 kardinala, nadbiskupa i biskupa iz svih europskih biskupskih konferencija. Peti simpozij biskupa Europe održan je u Rimu, a traja od 4. do 8. listopada ove godine. Uz uvodno predavanje kardinala Humea bila su sljedeća temeljna predavanja na temelju kojih se zatim odvijala diskusija u grupama i u plenumu. Predavanje o uvjetima i nužnosti evangelizacije Europe. Predavanje o kolegijalnosti i evangelizaciji Europe. Ljubljanski nadbiskup Alois Šuštar imao je predavanje u kojem je sažeto iznio sintezu radova i konkretne prijedloge za budući rad oko te teme. U utorak simpoziju je poslijepodne prisustovao sveti otac Ivan Pavao II i održao značajan govor o temi evangelizacija Europe. Ovaj izvještaj o simpoziju ima sljedeće točke. Prvo, u čemu je bit same evangelizacije? Drugo, dijagnoza duhovne situacije Europe, poteškoće za evangelizaciju. Treće, pozitivne mogućnosti za evangelizaciju Europe i neki simptomi koji opravdavaju i određeni optimizam u narodu. Četvrto, obnovljena crkva, vjerodostojni evangelizator. Peto, neke praktične preporuke koje će razrađivati vijeće i dostaviti ih svim biskupskim konferencijama Europe. To je evo napisano godine 1984. A evo kao da je danas pisano za godinu vjere. To znači da posla imamo dovoljno svake godine. Tema današnje emisije je grečo danas. Badnjak je. Večer u oči Božića. U drugom mjesecu godine vjere. 20 godina nakon izlaska katekizma katoličke crkve. 50 godina nakon početka drugog Vatikanskog koncila. 800 godina nakon Greća. Što znače sve te stope na putu Franjevačkog svjetovnog reda? Koliko danas živimo duh prvih živih jaslica koje je naš serapski otac Franjo načinio za dan rođenja gospodnjega kod gradine koja se zove Grećo. Razmišljat ćemo o tome kroz prisjećanje na te događaje, ali i razmatranjem drevnih hrvatskih božićnih pjesama koje upravo ovu noć odjekuju zrakom. S nama je danas Fra Bonaventura Duda, pa mu upućujemo naš franjevački pozdrav, mir i dobro. Gospodin vam dao svima svoj mir. Bogu hvala. U ovim danima to nam je najpotrebnije. Pater Duda, prije 50 godina završilo je prvo razdoblje 21. ekumenskog sabora poznatijeg kao drugi Vatikanski koncil. Prvi plod sabora bila je konstitucija o svetoj liturgiji. Pročitat ću sada što piše u novinama koje su onda izdavane ciklostilom, a koje su se zvale Glas s koncila. U broju 11 od 19.12.1962 piše sljedeće. Prvi plod sabora konstitucija o liturgiji. Iako nismo dočekali kako smo se možda nadali da će nam sabor već sada na kraju prvog svog razdoblja darovati koji zreo plod, prvinu svojih zasjedanja ipak nismo ostali bez ičega. Pomno je pretreseno, studijski ispravljeno i konačno točku po točku izglasano prvo poglavlje Konstitucije, svećane saborske uredbe o svetoj liturgiji. Taj prvi dar sabora nije važan samo zbog svoje zamašitosti na liturgijskom polju. Dragocin je on i zato što nam daje uvid u smjer sabora – te nam daje osjetiti što možemo očekivati u daljnjim konstitucijama. Tko je imalo upućenu naučno obrađivanje liturgije, bit će iznenađen s koliko je stručnosti upravo izdjelana ova liturgijska konstitucija, koliko sasvim novih formulacija daje, koje sve perspektive otvara. Pater Duda, kako ste vi tada doživjeli taj prvi dašak novog nadolazećeg vremena? Koncil je još uvijek trajao ali osjećale su se naznake novosti koje su tek trebale saživjeti u daljem radu koncila. Ja ću svoje doživljaje izraziti baš koncilskim tekstom kojim počinje konstitucija o liturgiji. Doista, liturgija koja se osobito u božanskoj žrtvi Euharistije vrši dijelo našega otkupljenja, u najvećoj mjeri pridonosi da vjernici životom izraze i drugima očituju o tajstvo Kristovu istinsku narav prave crkve. Crkva je po svojoj naravi ljudska i božanska, vidljiva i nevidljiva, stvarnostima obdarena, gorljiva u djelavanju, odana u kontemplaciji, nazočna u svijetu, a ipak crkva putnica moj prvi doživljaj bio 26. siječnja išao sam na fakultet kao mladi profesor i upravo kod vratiju sam sreo svoga kolegu Šagi Bunića. Kaže mu, znaš li šta je novo? Reći ću, tako sam oduševljen bio i on da su tada nastala dvojica najoduševljenijih promicatelja koncila do danas. Evo tako. A onda liturgija, crkva, Biblija, crkva u svijetu. Sve su to bile udari, a zadnjeg je bio govor Pavla VI. na svršetku koncila je rekao koncil nam je zadaća za buduće vrijeme sve do danas, sve do drugog koncila i u drugom koncilu će već bio uklopljen i ovaj koncil. Naglasci s koncila i oduševljenje koje ste tada iskazali, da li je ono još uvijek živo? Da li smatrate da bi trebalo koncil još dublje živjeti, još dublje ga provoditi? Da li smo na početku, sredini ili na kraju toga puta? Ovako. U nekim stvarima još nismo ni počeli. U drugim stvarima smo u sredini, a u drugima smo već jako započeli. A još mnogo toga čeka da nas duboko prožme, jer koncilski dokumenti imaju oko 750 jako škrto sastavljenih pravila. To je 16 dokumenata, od čega su četiri konstitucije, o liturgiji, o crkvi, o svetom pismu i o crkvi u svijetu, to su duboke i temeljne, a onda dolazi o biskupima, o miru i tako dalje. Sve to traži bar da čitamo. A ja ću reći većinu imamo još da, da, da imamo drugi koncil, ali se po čitanju vidi da je jako čisto otvoren. Ja ću samo reći jedan zadnji završetak koji je tipičan za glas koncila. Slušajte kako na kraju Gaudi pes daje zaključak to je te konstitucije, ali i cijelog koncila. Kršćani sjećajući se gospodinove riječi. Potom će poznati svi da ste moji učenici ako se budete ljubili među sobom. Ne mogu ništa žarče željeti nego da što široko grudnije i uspješnije služe ljudima našega vremena stoga prijanjajući vjerno uz evanđelje. To sve znači sve vjernije i vjernije i služit se njegovim silama. Evanđelje treba dublje poznati i šta nama za naš osobni život, za naš život u obitelji, za naš život u koliko smo namješteni u nekim službama, koliko smo svećenici, redovnici povezani sa svima koji vole i gaje pravdu, prihvaćaju golemi posao, što na ovoj zemlji još treba obaviti, kojem treba i dati računa onome koji će sve suditi u posljednji dan. Dakle, koncil je dio nema posla ukoliko su ga završili biskupi oko 2500 biskupa, ali on je tada dan da i oni, a onda svi ljudi, osobito svećenici, redovnici koji rade u crkvi, zatim svi laici, naročito trećoreci ili bolje franjevački svjetovni red. Ali to nije jedino. Svaki red ima svoj treći red. Svi oni su dužni u svom životu svaki pojedini, u svom životu svi oni u malim zajednicama ostvariti poslanje. Golem dio posla koji će stalno pred crkvom biti do posljednjeg dana kad ćemo dočekati drugi dolazak kristo na sudni dan. Spomenuli ste Franjevački svjetovni red. Prisjećam se blaženog Ivana Pavla II. kada je 22. studenog 2002. primio u audijenciju međunarodni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda. Tada je odgovarao na veliki broj pitanja, ali uvijek čvrsto upućujući Franjevački svjetovni red prema budućnosti koja je Krist. I tu je uputio, mogli bismo reći, tri opomene. Crkva vas čeka. Prema trećem članku našeg pravila, koje glasi ovo pravilo prilagođuje Franjevački svjetovni red potrebama i željama crkve u izmijenjenim prilikama vremena. Sad morate gledati u budućnost i isploviti na pučinu, duki na altum, Luka 5.4. Crkva očekuje jedinstvenog Franjevačkog svjetovnog reda veliku uslugu za kraljevstvo Božje u današnjem svijetu. Ovo je rečenica koja točno odgovara tekstu koji ste pročitali iz eh, dokumenta drugog Vatikanskog koncila. Ona želi da vaš red bude uzor organskog, strukturnog i karizmatskog jedinstva na svim razinama, tako što ćete se prikazati svijetu kao zajednica ljubavi. Ova zajednica ljubavi je baš tako zapisana u pravilu Franjevačkog svjetovnog reda pod brojem 22. Evo ovako, reći ću o Franjevačkom svjetovnom redu. Znate, velika novost bila je 24. lipnja 1978. Dakle, gotovo bi rekli dva, tri tjedna prije smrti velikoga pape Pavla VI, već danas sluga Božjega, on je napravio apostolsko pismo odobrenja pravila Franjevačkog svjetovnog reda. On ga je prekrstio. Prije smo sve to govorili o trećem Franjevačkom redu, jer Sveti Franjo osnovao tri reda. Jedan za svećenike i redovnike, jedan za čase sestre, osobito klarise i treći za svjetovnjake. To je velika akcija Svetog koju koju on posadio, a kroz stoljeća i svaki od tih redova se razgranjavao. I gledajte sada, a Papa Pavo VI je uočio da je to bio pravi red, svjetovni red, franjevački, to je i evo pobudnica njegova ovako počinje pisati svoju Serafski patrijah Franjo Asiški tijekom svoga života i nakon dragocjene smrti ne samo da je premnoge pridobio on sam, da služe Bogu u redovničkoj obitelji koju je osnovao, nego također potaknuo veliki broj lajka, ljudi u svijetu da koliko je to u svetu moguće, uđu u njegove ustanove i doista da se poslužimo riječima Pija 11. našega prethodnika, evo tih riječi, čini se da nije bilo nikoga u kome su se slika i evanđelski oblik života Isusa Krista pokazali vjernijima i življima nego u Franji. Stoga onaj koji sebe nazivio glasnikom velikoga kralja, pravo je nazivan i drugim Kristom, ta riječi stoje u velikoj enciklici Pape Pija 11. u početku svete godine kad se slavi preminuće 1926. On ga je nazvao drugistem jer u društvu svojih suverenika i bučnaštva pokazao da ponovno oživjeli Krist. To je razlog što danas živi pred očima ljudi, što će u buduće uvijek živjeti i zato želi da treći red ne samo u svakom koje se učlanio, nego u njegovoj obitelji, tamo gdje on djeluje, bude u svemu nov i plodonosniji, a osobito ćemo reći u ljubavi prema bližnjemu, osobito prema slabijima, bolesnijima, zapuštenima. I zato smo mi sada za Božić već ne znam koji puta je naš svjetovni franjevački red za svoje ljude u svijetu oko 120 kofera pomoć božićne pridao to je da je bilo veliki ovaj velika ljubav čak neki svećenici recimo bivši lepografski župnik koji je 50 godina bio za vrijeme dok je nadbiskup Stepinac bio u zatvoru, on je župnik, on ovaj je bio sav razdragan, primio je svoju delegaciju koja mu je donijela darove i tako su i oni bili počašćeni. Hvala vam na ovoj pobudi za braće i sestre Franjevačkog svjetovnog reda. U nastavku e, onih opomena blažnog papa Ivana Pavla II. upravo se to i naglašava. Od vas, pa ću ga citirati, od vas, svjetovni Franjevci, crkva očekuje hrabro i dosljedno svjedočenje kršćanskog i franjevačkog življenja, koje teži izgradnji bratskijeg i evanđelskijeg svijeta za ostvarenje kraljevstva Božjeg. Pozvani ste dati svoj vlastiti doprinos, nadahnuti osobom i porukom svetog Franja Asiškoga, u požurivanju dolaska civilizacije u kojoj će biti moguće da dostojanstvo ljudske osobe, suodgovornost i ljubav uistinu zažive morate produbljivati istinske temelje sveopćeg bratstva i svuda stvarati duh gostoprimstva i bratstva. I sad ako se sjetimo nastavka drugog Vatikanskog e, koncila, možemo zapravo e, reći da nam je drugi Vatikanski koncil kroz svoje dokumente dao temelje, ali da nama samima ovisi najviše koliko će zaživjeti i saživjeti plodovi drugog Vatikanskog koncila u svijetu. A da malo zapjevamo. Fra Bonaventura. Govorili smo o liturgiji kao prvom plodu drugog Vatikanskog koncila. A prisjećam se jedne vaše rečenice u kojoj ste rekli da prije nove liturgije koja počinje 1969. godine ste kao orguljaš pjevali za vjerovanje pjesmu Oj pastiri čudo novo. Danas kažete da u svakoj svetoj misi glasno ispovjedamo vjerovanje, ali da cijela ta pjesma zapravo odražava to vjerovanje. Koliko su pjesme naše vjerovanje? Pa ovako su reći, možda nitko na svijetu kao mi Hrvati, svi imaju božićne pjesme, ali mi imamo tako savršeno jednostavne pjesme na melodiju naših pučkih pjesama, a unutra sami biblijski sadržaj. Uzmite, na primjer, radujte se narodi, kad čujete glas. uzmite, na primjer, oj Betleme, grade slavni od Boga. Uzmite nadalje rodio se Bog i čovjek, zatim oj pastiri čudo novo, veselje ti navješćujem, a onda dana se čuje događaj novi u zemlji našoj i jeste ovi braćo pastiri pohitite. To nas sjeća evanđelja, to, da kad je prvi anđel navijestio slavu Bogu na visini, da je cijela vojska anđela na nebesa pred pastirima zapjevala radujte se narodi kad čujete glas braćo pastiri pohitite betlemskoj štali i vidite ovo nebesko djetešce od majke Djeve Marije. Evo vidite, to su naša, ja mislim da svi narodi imaju svoje prekrasne božne pjesme, ali naše su tako tipično ispjevane jednostavno da ih svi mogu pjevati, a iznutra nose riječi sve same prepjeve Svetoga pisma koji je nadahnuo neke stare pjesme jer zapravo prvi put su pjesme neke narodi nam se u Pavlinskoj pješmarici 1640. Zatim u Citari Oktokordi to je 1703. ima ih više a ovaj a ova danas se čuje događaj novi je u prvom izdanju Zagrebačkog kantuala 1890. godine, a najstariji muzički popis je Marijana Jajića, Franjevca iz Slavonskog broda iz 1850. Tu imamo bar deset naših istih boljših pjesama koje mi svi danas pjevamo. To se vidi koliko je duša cijeloga našega naroda, a koju su odgojili svećenici, redovnici, lajci, a i onda sama tradicija po obiteljima da se pjeva, a osobito kad dođu u polnočku, na svećane mise, na, na Božić, tepanje, na sveta trikalja, onda svi iz puno grla pjevaju, tako da orgulje se ni ne čuju, a čovjek uživa a ako je orguljaš onda svira slobodno i pjesme ga nose. Spomenuli ste citaru oktokordu. Ima li jedna pjesma tamo koja vam se posebno sviđa? Koja? Jedna pjesma koja govori o, o... majko moja. Ova pjesma je iz Citare to korde. Treba znati što znači taj latinski osmerožična citara. Tako se zove kantual Zagrebačke crkve iz 1703. a treći kantual 1752. Tu je kajkavska pjesma koja se više ne pjeva tako često. Srce svoje tebi dajem, ljubljeni Jezušek. I od ljubavi dar šaljem, srčeni Kristušek. Zemi moje, daj mi svoje. da mu jedno obodvoje. O moj ljubljeni Jezušek, srčeni Kristušek, da te vidim, da te mislim, Med volekom i oslekom u naručaju majkino Boga skup človekom. Oda, srce moje vretali se, evo tali se, srč, željni Jezuše, od ljubavi mi srce vužiže se, srčeni Kristovak, gda te vidim, da te mislim, među volekom i oslikom, u naročaju majkinom, Boga skup človekom. Zar nije to savršena pjesma? Ja sam to pjevao kao klerik, naš pater Filibert da se to naučio, pa smo svaki dan na božićnim mislama pjevali i tu pjesmu i tako sam ja već 50 godina naučio pjevat. Nakon ove prekrasne kajkavske pjesme, prisjetimo se kako je to izgledalo u Greću pred 800 godina, kada je Sveti Franjo proslavio Božić sa živim jaslicama. Iz prvog životopisa Svetog Franje, njegova najveća pozornost, posebna želja i vrhovna nakana bijaše – uvijek i u svemu obsluživati sveto evanđelje i sa svom budnošću, svim nastojanjem, najvećom željom duha i svim žarom srca provoditi nauk gospodina našega Isusa Krista i slijediti njegove stope. U neprestanu je razmatranju sebi dozivao u pamet njegove riječi i pronicavošću duha opetovano je razmišljao o njegovim dijelima. Njegovu je pamet napose zaokupljala poniznost, što se objavila utjelovljenjem i ljubav što se očitovala u muci. Tako je jedva htio razmišljati o nečemu drugom. Treba se zato sjetiti i čuvati u časnoj uspomeni ono što je učinio tri godine prije svoga slavnoga preminuća kod gradine koja se zove Grećo, na dan rođenja gospodina našega Isusa Krista. U onom je kraju živio neki čovjek imenom Ivan, uživo je dobar glas, a bio je još boljega života. Blaženi Franjo ga je na poseban način ljubio jer premda je u svom kraju uživao glas čovjeka plemenita i vrijedna svake hvale, pogazio je plemenitost tijela, a stekao plemenitost duha. Njega je Blaženi Franjo, kao što je često običavao, petnaestak dana prije Božića pozvao k sebi i rekao mu Ako želiš da ovogodišnji Božić proslavimo u Greću, požuri se i brižljivo pripravi što ću ti reći – Želio bih obnoviti uspomenu na ono dijete koje je rođeno u Betlehemu i na njegove djetinje potrebe i neprilike, to jest kako je bilo smješteno u jaslice i položeno na slamu u nazočnosti vola i magarca. I približio se dan veselja, došao je dan klicanja. Iz mnogih mjesta pozvana su braća, muškarci i žene onoga kraja prirediše prema svojim mogućnostima svijeće i zublje da bi rasvijetili noć koja je blistavom zvijezdom rasvijetlila sve dane i godine. Napokon je došao svetac Boži. Kad je vidio da je sve pripravljeno, obradovao se. Pripravljene su jaslice, donesena je slama, dovedeni su voli magarac. Čast se ondje iskazivala jednostavnosti, uzvisivalo se siromaštvo, preporučivala se poniznost, a grećo – kao da postade novi Betlehem. ste govorili o vjerovanju i o pjesmi Oj pastiri, zašto je ta pjesma Vjerovanje u malome? Pa evo, prvo svega, Oj pastiri ne pjevamo onim pastirima, nego svakom kršćaninu da bude pastirski raspoložen. Oni su čuvali ovce na paši vani. Dakle, bili su priprosti ljudi a onda oni su prvi od anđela navijestili taj divan događaj kad im je u Luki 2 evo što evo, evo pohodba u tom kraju bijahu pastiri pod vodstvo vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeli gospodi pristupi i slava ih gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeli reče ne bojte se, evo javljam vam veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spastelj, kriz gospodin i tako dalje. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga, govoreći slava na visinama Bogu i na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. A evo, zato ovaj voj pastiri, čudo novo, niste nikad vidjeli ovo, u jasnicam prostim rodio se Bog koji s sviđa siđe radi a onda ljubav Božja prevelika. Samo tu da znate, ljubav nije samo tako. Ljubav je drugo ime Isusa Krista, tjelovljena ljubav Oca Nebeskoga koji nas, nama komunicira, dariva tu ljubav preko Duha Svetoga. Ljubav Božja prevelika primi pravu put čovjeka, put je stara riječ, tijelo čovjeka s neba siđe dole radi čovjeka, rodi se u štali radi grešnika. Mi doduše to pjevamo, s neba siđe dole radi grešnika, rodi se u štali radi čovjeka, ali zapravo je to da bi se Krist rodio i da ljudi nisu sagrešili, jer tako pišem sveti Pavao u poslanici Kološanima, da čujemo tu veliku pjesmu kako sveti Pavao pjeva braćo. Krist nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljestvo sina ljubavi svoje. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja. To u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo. Sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela crkve. On je početak prvorođenac od mrtvih da usmo bili prvo. Prvi je bio Krist, čovjek koji će postati sudjelovljen Sinu Božjem, tako da je od vijeka Sin Božji u predstavu trojstvu određen da postane u vremenu čovjek i radi njega je sve stvoreno. Svjetla, svi oni sedam dana, čovjek, sa povijest, sve smjera drugom dolasku Kristovu kada će on ostvariti konačni Boži svijet pun ljubavi Božje. Evo to želi on pjevati s neba sviđe dole radi čovjeka, rodi se u štali radi grešnika. To ćete vi sada zapjevati. se nalazimo u badnjoj večeri. Mir. Mnoge obitelji su za svojim stolom. Kite se borovi. Pjevaju se pjesme. Priprema se za odlazak na ponočku. Ima mnogih i onih koji ostaju kod kuće, koji su možda i sami. Što im možemo u ovom trenutku poručiti, što im možemo reći. Uskoro će se čitati iz knjige proroka Izaije, prvo čitanje na misi polnočki, narod koji u tmini hodio svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju, kao što se žetvi u žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen i tako dalje. Nazvan je imenom savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav gospodina nad vojskama to će učiniti. Ja bih sada na ovo zapjevao preko vas u to vrijeme godišta. Mir se svijetu navješta porođenjem djetešca koje je majka djevica. Anđeli se javili, rajsku pjesmu slagali, slava Bogu pjevali, a mir ljudima prosili. neka vam bude blagoslovljen ovaj i svaki Božić. Pozdravlja vas evo brat Krešo iz Franjevačkog svjetovnog reda. Tu se on zove brat Petar i ja, najmanji od svih, brat Bonaventura Duda. Svima vama želim sretan Božić. Hvala u ime svih naših slušatelja i posebno se obratimo onima Marijama, Anama, Danicama, svima koje su i koji su Jože, Franje, Ante, svi koji sada sjede kod svojih domova, slušaju ovu emisiju, neka znaju da je u njihovim srcima najljepši bor, najljepša svjetla, najveći mir i poželimo im da Božić mali koji dolazi, koji se rađa, da se rodi u njihovim srcima i ostane tamo zauvijek. Hvala vam lijepa i zahvaljujemo svima vama koji ste slušali. Mi vam svima, osobito onima koji su bolesni, koji su prestari već. A želimo svima i onima koji ne vjeruju da ih Božić učini bar malo sretnijima, bar više na putu Krista Isusa, da svi slave Božić s radošću i veseljem.